70 skirsnis. Pagrindiniai teritoriniai struktūros dalimi tapo pavietas. Jo bajorai rinko Seimelį, kuris savo ruoštų rinkdavo atstovus į Seimą. Pavietams buvo pritaikyta vietinių urėdų struktūra. Vaivadijų priešakie, kaip ir anksčiau, išliko vaivadus. Jie ir kaštelionai dabar atsirado visose vaivadijose. Pirmasis pavieto urėdas buvo laikomas jų maršalka. Centriniuose pavietuose maršalkų nebuvo – nes čia buvo kaštelionai. Pavietų maršalkos įėjo į ponų tarybą. Pavietų urėdus rinkdavo bajūrai. Reforma įvedė trijų kategorijų luominius teismus, pritaikytus pavietų struktūrai. Žemės teismas buvo renkamas. Jį sudarė teisėjas, pateisėjis ir raštininkas, kurie turėjo kolegijaliai spręsti bylas. Žemės teismui priklausė dauguma bylų – Pagrindinę jų dalį sudarė mūsų laikais vadinamos civilinės bylos. Žemės teismo raštininkas ėjo ir notaro pareigas. Teismo vykdytojai buvo vazniai, šaukūnai. Pakamario, jis irgi buvo renkamas, teismas sprendė žemės ribų bylas. Pakamariai galėjo pasiskirti pagalbininkus kamarininkus. Pilies teismas sprendęs baudžiamasias bylas nebūdavo renkamas – Čia centrinėme pavietė teisė vaivada, kituose seniūnai, pilies, o kur jos nebuvo teismų seniūnas. Jie savo nuožiūrą skyrė savo vietininkus, paseniūnius, pilies teisėjus, raštininkus. Žemės teismas rinkosi į tris sesijas per metus, pilies kas mėnesį. Iki smulkmanų visa šitvarka įsigalėjo ne iš karto, bet pamatas jai jau buvo padėtas. Lietuvos bajorija gavo tai, ko nespėjau suformuluoti į programą. Didysis kunigaikštis ir ponai šias nuolaidas padarė vadovaudamiesi skirtingais motyvais, bet struktūriškai juos labai priartino didžiąją Lietuvos kunigaikštyje prie Lenkijos karalystės. Žinoma, neišėjusi tokios politinės mokyklos, kokią baigė Lenkų bajorai, Lietuvos bajorija tik pradėjo mokytis pasinaudoti įgytomis politinėmis teisėmis – Savo ruoštų ponai sugebėjo prisitaikyti prie pavietų rinkimų sistemos ir tapti bajorų lyderiais. Todėl administracinė reforma sukonsolidavo visą bajorų luomą. Santykį su miestiečių luomu patikslino pastarųjų nobilitacijos atvejus aptarinti 1568 metų privilegiją. D. Radoškovičių kariuomenės apžiūra ir vohinės privilegija. Varšuvos darybų raundas tarp Lietuvos ir Lenkijos diplomatijos atstovų pasibaigė lygiomis, bet Zigmantas Augustas pergalę priskyrė Lenkams. Mikalojaus Sienickio šauksmas Seime lydėjo dar pakurstęs egzekucionistinės aistras pamfletas. Recesu užbaigtus Seimo metu Lenkijoje pasirodė populiaraus rašytojo Stanislovo Ožechovskio kūrinys Penkiakampis. Ekscentriško literato plunksnas sugriaudėjo Lietuvai taip skaudžiai – kaip rusų patrankus prie Polotsko. Penkiakampėje lietuviai buvo pavaizduoti nedėkingais praščiokais, savo valstybėlėje įpratę tarnauti valdovui ir nevertinantys veltų siūlomos bajorų laisvės, kurią gautų prisijungę prie Lenkijos. Atsakydamas Ožechovskiui, Mikalojus Radvila Juodasis organizavo negausius Lietuvaus literatus. Didžiausią darbą čia atliko Augustinas Rotundas. Jie Lenkų kalba – parašė Lenko pasikalbėjimą su lietuviu. Lenkų skaitytojų skirtame kūrinyje buvo neužgaulėje tremiami penkiakampio užsipuolimai, įrodinėjant, kad lietuvių tauta yra garbinga, nes kilusi iš romėnų, o ją valdo romėnų kilmės valdovai. Visos blogybės Lietuvoje atsirandančios iš Lenkijos. Pabaigoje buvo pridėtas Andriaus Valano eilėraštis į Lenkus ir Lietuvius. 1564 m. gegužės mėnesį Mikalojus Radvila juodasis nusiuntė Zigmantui Augustui laišką, kuriame nurodė, kad nėra nusistatęs prieš Uniją, bet negali sutikti su Lietuvos valstybės aneksavimu ir kad Lenkų diplomatija tuo iš esmės nieko nesiskiria nuo karinės Rusijos agresijos. 1564 metais Birželio Liepos mėnesį Bielskos Seime aptariančiame administracijos ir teismų pertvarkymą – Radvilų vadovaujamai ponų tarybai Lenkų atstovų akivaizdoje pavyko atremti bajorų norą nusileisti Lenkams dėl bendro Seimo ir Senato. Lenkų pasiūlymai buvo atmesti ir apie tai painformavo Lietuvos Seimo atstovai atvykę į Parčiavų Seimą, kurį Lenkijos pusė ir Zigmantas Augustas norėjo padaryti bendru. Taigi Bielsko Seime pavyko neleisti realizuoti Varšuvos receso nubrėžtos programos. O Žechovskio pamfletas sutapo su ženkliu Mikalojaus Radvilos juodojo įtakos Zigmantui Augustui sumažėjimu. Paskutiniojo jogailaičio tėvas pagalbos Lietuvai organizavimą Lenkijoje derino su pačios Lietuvos jėgų ir išteklių organizavimu, puikiai suprasdamas, kad Lietuva pridengia Lenkiją nuo Rusijos koloso. Tengus ir viską rydieną atidinantis sūnus kratėsi sunkaus organizacinio darbo, pirkdamas Lenkijos paramą jos aneksinių užmačių nuolaidomis. Atkaklus ir išmintingas Mikalojus Radvila Juodasis tapo svarbiausia Zigmanto Augusto Knišino rezidencijos Palenkė, kur Jogailaitis slėpėsi nuo rūpešių politikos kliūtimi. 1564 metais Zigmanto Augusto emisarai pradėjo klibinti Mikalojaus Radvilos juodojo pozicijas Lietuvoje. Radvila nepabijojo protestuoti laiškais valdovui – Ši kova trikdė jau ir tai blogą vadovavimą karo veiksmams. Bajorija buvo išvargusi. 1568 metais prireikė mokesčių jau po 48 grašius nuo žagrės, tačiau išdas buvo tuščias. Eilinis pašauktinių šaukimas 1564 metais buvo numatyta rinktis Minske užsidėsi. 1564 metų lapkričio pradžioje, kiek atsigavę po ulos sutriuškinimu, rusai pradėjo pulti. Jie apgulė į rytus nuo Polocko esančią nedidelę Ozeriščės pilį grėsusią jų užnugariui. Nedidelį Lenkų algininkų įgulą bandė prasiveršti, bet žuvo. Užėmė Ozeriščę, rusai tiesiogiai grėsė Vitepskui. Ponų taryba ir didysis Etmonas Mikalaujus Radvila Rudasis nebematė kitos išeities. Kaip dėrėtis su rusais. Ir dėl to kreipėsi į didį kunigaikštį. Zigmantas Augustas nieko nedarė. Lietuvos valdovas pradėjo naudotis rusų pavojumi jai palaužti, kad nebūtų trukdoma jam ramiai gyventi. Mikalaujus Radvila Juodasis savo laiške išdrožė tiesą jo gailaičių į akis. Apleidžianti šalies reikalus valdovas yra kaltas dėl jos pralaimėjimų. Nepaisant pinigų trūkumų, Lietuva disponavo nedidelėmis, bet kovingomis lietuvių ir lenkų algininkų pajėgomis išdėstytomis šiaurinėse gudų žemėse. Rusija irgi nepajėgė visą laiką pulti. Laimėjęs Ozeriščia, caras ofenzyvą kurį laiką pristabdė. 1565 metų pradžioje rusų veiksmus kaustė Jonų ketvirtojo žiauriojo represijus. Vėl buvo nubausti mirtimi kai kurie didbajoriai. Caras sukūrė ypatingą represinių struktūrų sistemą, vadinamąją opričniną. Užsitęsus tingiajam karui rusų fronte, Lietuva tvirčiau pasijuto Lenkijos atžvilgių. Pakėlę Stanislovo Ožechovskio mestą intelektualinės dvikovos pirštinę, Lietuvos vadovai nepasitenkino Lenkų pasikalbėjimu su Lietuviu. Atsakant į Lenkų reikalavimus suvienodinti pinigų kursą, 1565 metais pasirodė lietuviški trigrašiai su užrašu gyvenantis danguje, tai yra dievas, pasijuoks iš jų jų be abejo Lenkų. Supykęs Zigmantas Augustas liepė sustabdyti šią satyrinių monetų emisiją. Didelė Lietuvos netektis buvo Mikalojaus Radvilos juodojo mirtis 1565 metais gegužės 28 dieną. Tačiau šią atsitiktinę nesėkmę su kaupu atsvėrė atsitiktiniai sėkmė. Tais pačiais metais vykęs Lenkų Petrakavų Seimas nelauktai sutiko apsidėti reikalaujamais mokesčiais. Gavęs pinigų ir nebejausdamas Mikalojaus Radvilos juodojo konkurencijos – paskutinysis jogailaitis nelauktai atkuto ir su jo tėvui būdinga energija ėmėsi Lietuvai reikalingų darbų. 1565 metų birželio mėnesį jis atvyko į didžiąją kunigaikštyje. Imta stiprinti pilis, pasirūpinta jų ištekliais. Iš Lenkijos buvo atvežta daug patrankų, jūroje sėkmingai veikė dancigiečių kaperiai, sutrikdę rusų narvaus prekybą. Dar 1565 metų balandį iš švedų buvo atsimtas pernų. Tačiau Lenkijos spaudimas susilaukė atgarsio bajorijoje, ilgai užsitęsusiame 1565-1566 metų Vilniaus Seime, pietų Gudijos ir Palenkės bajūrai reikalavo sušaukti bendrą Seimą su Lenkais. Voluiniečiams ir mozūrams rūpėjo išspręsti pasienio ginčius, kieviečiams ir bratslaviečioms gauti paramos prieš Krymo totorius. Ponų taryba buvo priversta į tai atsižvelgti, tačiau kartu įprašė Zigmanto Augusto, kad Varšuvos recesas nepakenktų Lietuvos viešai geroviai. Vilniaus Seimo nutarimai leido valdovui 1566 m. balandžio 28 dieną sušaukti naują Seimą Brastoje unijos klausimui aptarti. Jis tikėjusi, kad šis pirmą kartą pavietų Seimeliuose išrinktų atstovų Seimas sutiks vykti į bendrą Seimą su Lenkais Liublinė. Po savo pusbrolio mirties tapusiam Vilniaus vaivada ir kancleriu, Mikalojui Radvilai Rudajam bei Vilniaus vyskupui Valerijonui Protasevičiui pavyko išgauti Lietuvos nepriklausomybę ginančius Seimo nutarimus. Vėl buvo pareikšta, kad Unija neturi pakengti Lietuvos viešai geroviai, kad būtų išlaikyti atskiri teismai, statymai ir administracija. Apibūdindamas 1501 metų Melniko unijos akto įsireiškimą vienas kūnas, Protasevičius nurodė, kad yra ir turi būti dvi viešosios gerovės. Į Liublino Seimą buvo nusiųsti tik ponų tarybos, o kiek vėliau dar trys Seimo atstovai. Jie pareiškė, kad trūkstant laiko ir tęsiantis karui prašo atidėti unijos klausimą kitam Seimui. Zigmantas Augustas be abejo liko tuo nepatenkintas, tačiau buvo priverstas įsitraukti į debatus ir konkrečiau susipažinti su Lietuvos valstybingumo išsaugojimu, netmetant unijos idėją. Norom nenorom, Jis ir pats sutiko atidėti unijos klausimų svarstymą. Brastos Seimui pritarus Livonijos administratoriumi vietoje Gotardo Ketlerio buvo paskirtas Jonas Hotkevičius, 1564 metais tapę žemaičių seniūnų. Šiuo žingsniu Lietuvos politika daug išlaušė gavęs plačius įgaliojimus. Išvalgus eruditas mokėsis Leipcigo, Karaliaučiaus ir Vitenbergo universitetuose Jonas Hotkevičius – su maniai prišneikino bijančią Rusijos Livonijos bajoriją galutinai prisijungti prie didžiosios Lietuvos kunigaikštijos. Gardino Seime dalyvaujant pačiam Zigmantui Augustui 1566 metais gruodžio 25 dieną buvo sudaryta Lietuvos ir Livonijos unija. Žemės į dešinę nuo Dauguvos tapo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos provincija už Dauguvių kunigaikštijos pavadinimu, savo valdovu pripažįstančios didį Lietuvos kunigaikštį bei jo įpėdinius. Jos gavo teisę savo atstovus siūsti į Lietuvos Seimą ir pasižadėjo nuo jos neatsiskirti. Be to, jos išsaugojo savo teisę, vokiečių kalbą administracijoje ir Augsburgo tikėjimą. Visa teritorija buvo padalinta į keturias rytis – Rygos, be miesto, Cesių, Turaidos ir Daugpilio. Unijos su Lenkija atveju Livonija privalėjo likti Lietuvos dalimi. Jonas Hotkevičius liko Livonijos administratoriumi. Rygos laisvasis miestas šios sutarties nepripažino. Tingiojo karo sąlygomis 1566 metais Lietuva sustiprino savo pozicijas Livonijoje ir visame rusų fronte. Dar tų pačių metų birželio Liepos mėnesį Maskvoje dėrėjusi Jurgio Chodkevičiaus, Jurgio Tiškevičiaus ir Mykolo Haraburdos pasiuntinybė. Lietuviai reikalavo Polocko ir Smolensko pripažinti Livonijos padalyjimų realijas, sudaryti sąjungą prieš Švediją. Rusijos žemės susirinkimas pasisakė už tolesnį kariavimą ir šie pasiūlymai buvo atmesti, kaip tik 1566 metų vasarą vyko naujos Jono žiaurėjo represijos. Dėl paliaubų dar buvo keičiamasi pasiuntinybėmis, tačiau jos nieko nedavė. Abi pusės vengė aktyvių karo veiksmų iki 1567 metų. Lietuvai pavojingos Rusų švedų sąjungos sutarties sudarytos 1567 metų vasarį nepatvirtino Erikas XIV. Administracinės reformos buvo užbaigtos ir Livonijos reikalai sutvarkyti tingiojo karo sąlygomis. Reformos priartino pavietų valdyseną aktyviausiai bajorijos terpiai, iš kurios kaip tik daugiausia buvo verbuojama karo algininkų. Į algininkus ėjo ir gana pasiturintys bajorai gali gerai pasirengti karų, neatskiriamo nuo plėšimo verslui – Iš Vilniaus trakų ir Naugarduko vaivadijų karo prievolininkų 1567 metų kariuomenės sąraše 7 procentai vienai par kitai buvo susijęs su karų samda. Nemaža paunų būrių dalis 70 metį buvo samdyta. Seimo nutarimai Livonijos karo metu – numatė, kad ponų būriuose tarnaujantys bajorai pavieto vėliavą privalo išrengti savo pavaduotojus, nors Lietuvos statutai reikalavo, kad kaip tik būtų daroma atvirkščiai. 1562 ir 1566 metais buvo parašyti Grigaliaus Hotkevičiaus, o 1564 metais Jono Hotkevičiaus kariniai nuostatai algininkams tvarkyti. Priešingas algininkų terpės atsiradimo polius buvo faktiškai neišgalinčių išsirengti bajorų karinio kontingento nubirėjimas – 1567 metais iš tūkstančių ir kelių dešimčių Kauno pavieto pašauktinių įsirengtiniai stengė trečdalis. Užuot konfiskavę žemę, Seimas ėmė nestojantiems skirti nedidelės piniginės baudas. Vietoje dešimčių nepajėgių karių stodavo keliai juos savo pajėgumu atstojantys algininkai. Faktiškai vyko Lietuvos kariuomenės restruktūrizacija. Į mažėjo, tačiau jos kokybė kilo. Livonijos kare algininkai vaidino kur kas didesnį vaidmenį negu ankstesniuose karuose. Tokia kariuomenė kovojo daug geriau ir svarbiausia galėjo tai daryti nuolat, negaudami atlyginimo. Algininkai pragyveno plėšdami priešo ar savo žemės. Šie pokyčiai kažkuria dalimi lėmė ir tingaus karo eigą. Kukli šio karo sėkmė leido 1567 metų rudenį surenkti karinę kampaniją jo eigai pakeisti. Išrangos normose buvo atsižvelgta į atsiradusią galimybę išrengti ir pėstininkus, drabus, kurių dalį ponai ir bajorai pajėgė aprūpinti parakų šaunamais ginklais. Už papildomų karių išrengimą valdovo maloniai didysis kunigaištis pažadėjo atlyginti – Bajorija entuziastingai atsiliepė ir papildomai išrinktų karių iš tikrųjų atsirado. Nors 1565 metais buvo atliktas antras, po 1528 metų kariuomenės surašymas, 1567 metais jis norint patikslinti buvo pakartotas. Kariuomenė sėkmingai susirinko ir Radoškovičiuose, nepetoliausiai nuo Minsko, buvo atlikta jos peržiūra. Ši apžiūra parodė didelę sukauptą jėgą, galbūt ir perdėti buvo kai kurie mažai karybą išmanančių užsienio liudininkų atsiliepimai, bet pasitaikė tokių nuomonių, kad didžiajam Lietuvos kunigaikščių jo kariuomenės gali pavydėti net Vokietijos imperatorius. Deja, kartu su šią apžiūrą išseko Zigmanto Augusto entuzijazmas, įsižiebęs 1565 metais. Nepasirūpinęs toliau palaikyti karo kampaniją, jis įsitvirtino knišinę – Radoškovičių kampanija panešėjo į Kaligulos karo žygį, kur po vienam imperatoriui težinomo kelių žygio maršrutų tikslo regionams buvo įsakyta rinkti kreuklės vandenino pakrantėje. Neįsiskirščiusi kariuomenė neturėdama konkrečių tikslų, dar veikė 1567 metų pabaigoje ir 1568 metų pradžioje, bet nieko ypatingo nepasiekė. Zigmantas Augustas tikėjusi rusų didbajorių paramos. Samokslą rengė Jono Žiauriojo tarybos viršūnį. Kunigaikščiai į Bielskis, Imstislavskis, Emvorotinskis, taip pat į Fedorovas. Tačiau carui pavyko perimti Zigmanto Augusto laiškus. Įsigandę caraitis Vladimiras Imstislavskis, Ibelskis paskubėjo išduoti samokslą, pasipylė represijos. Tik 1568 m. rūpiūtį lietuviams pavyko paimti rusų Lietuvos teritorijoje naujai pastatytą Ulos tvirtuvę. Šiaip 1568-1569 metais vyko tik vietinės reikšmės karo veiksmai. Atvanga rusų fronte leido Lietuvai tvirčiau pasijusti unijos atžvilgių. 1567 metų lapkritį Lenkų Petrakavo Seimas pasiuntė savo atstovus į lietuvių karų stovyklą, tuo metu jos centras buvo Lebedebe. Molodečne Lenkams buvo pareikšta, kad Lietuva neatmeta unijos, bet su sąlyga, kad jos teisėms ir valstybės titului nebus žalaus. Žinoma, spaudžiant pačiam didžiajam kunigaikščiui be galo vilkinti unijos aptarimo jau nebuvo galima. Zigmantas Augustas tikėjusi suskaldyti Lietuvos diduomenę, patraukdamas į savo pusę sukalbamesnį, kaip jam atrodė Joną Hotkevičių. Už savo nuopelnus Livonijoje žemaičių seniūnas gavo grifo herbą, tai yra Livonijos herbas buvo pridėtas prie asmeniško Hotkevičių turimo Kostciešus herbų. Jam buvo patvirtintas dar jo tėvų Jeronimui Vokietijos imperatoriaus suteiktas grafo titulas duovanuota žemė. Kaip netrukus paaiškėjo, Šios malonės Jono Hotkevičiaus tėvinės meilės nesumažino. 1568 m. gegužės Liepos mėnesį Gardino Seimas aptarė gynybos ir būsimo bendro su Lenkais Seimo klausimus. Šį Seimą numatyta sušaukti netoli nuo Lietuvos sienos, Parčiavoje ar Live, bet vėliau susitarta dėl Liublinų. Paruošiamasis Lietuvos Seimas buvo sušauktas 1568 m. gruodžio 9 dieną Vauhinėje, Palenkėje iš kur gruodžio 23 dieną buvo numatyta vykti į Liubliną. Ir Gardino ir Vauhinės Seimai pabrėžė Lietuvos valstybingumo išsaugojimų svarbą. Vauhinėje gruodžio 21 dieną Zigmantas Augustas buvo priverstas išleisti privilegiją, pažadančią apsaugoti Lietuvos valstybę, niekur neusiminti apie pavaldumą Lenkijai, nutarimus laikyti galiojančiais, tik pridėjus Lietuvos valstybės anspaudus ir užtikrinti laisvą lietuvių atstovų sugrįžimą unijos nesudarimo atveju. Vokienės privilegija faktiškai panaikino Varšuvos recesą ir Zigmanto Augusto aktą, kuriuo jis atsisakė savo tėvoninių teisių į Lietuvą Lenkijos karūnos naudai. Vykdama į lemiamas darybas dėl unijos, Lietuvos delegacija iš bendro valdovų gavo visas beprasmybės atšaukiančią teisinę garantiją. E. Liublino tragedija. Liublino darybos atvykus Lietuvos delegacijai susirinkusi į Lenkijos Seimą – prasidėjo 1569 metų sausio pirmoje dekadoje. Sausio 10 dieną Seimo oficialiai atidarė Zigmantas Augustas. Unijos traktavimo konfrontacija iškilo jau aptariant procedūros klausimus. Lenkai reikalavo posėdžiauti bendrai, tačiau lietuvių pusė laikėsi atskirai. Retkačiais abi pusiai susėdavo, tačiau visas darybas vedė paskirti Lietuvos Seimo delegatai iš ponų tarybos. Lenkų bajūrų atstovams – nepavyko suagituoti Lietuvos bajorų, tačiau lietuviams nepasisekė vieniems pasišnekėti su Lenku apsuptu Zigmanto Augustu. Ši aplinkybė netrukus tapo lemtinga. Pati darybų situacija buvo nelemtai pribrendusi. Liublino Seimo darbą stebėjo popiežiaus legatas, Vokietijos imperatoriaus, Švedijos karaliaus, Turkijos sultono, Krymo chanų, Rusijos caro pasiuntiniai. Lietuviai nebeturėjo Mikalojaus Radvilos juodojo, bet šį žymų lyderį pakeitė darniai sutarianti Mikalojaus Radvilos Rudojo, Jono Hotkevičiaus, pakancerio Eustachijaus Valavičiaus ir išdininko Mikalojaus Naruševičiaus grupiai. Sergantį Valerijoną Protasevičių pavadavo žemaičių vyskupas Jurgis Petkevičius. Žinodami, kad Lietuvos įstatymai buvo vienas iš svarbiausių valstybingumo ramščių, lietuviai siekė kad Zigmantas Augustas patvirtintų vėl naujai rengiamo Lietuvos statuto projektą. Statutas traktavo didžiąją Lietuvos kunigaikštiją kaip atskirą valstybę. Lenkams sausio 24 dieną pirmame bendrame posėdėje dėl to užprotestavus, lietuviai buvo priversti tartis apskritai dėl unijos, o tai buvo labai neparanku. Lenkai rėmėsi 1501 metų Melniko unijos akto vieno kūno formuluote apsimesdami, kad unija jau yra sudaryta ir kad reikia kalbėti tik apie pačios sutarties vykdymą. Išvedžiodamas apie abiejų tautų brolystę, Pilypas Padnevskis kartu įrodinėjo, kad jo gaila Lietuvą Lenkijai padovanojo. Į tai Jonas Vatkevičius atsakė klausimu, jei mes jums esame dovanoti, tai kam dar jums reikia unijos su mumis? Mikalojus Radvila Rudasis iškėlė laisvaus tautos principą. Niekas negalėjo mūsų kam nors dovanoti, nes mes esame laisvi žmonės – galime lyginti su bet kuria tauta savo garbe ir laisvėmis, kurias įgijo mūsų protėviai, lėdami kraują dėl mūsų tėvynės ir ištikimai tarnaudami savo valdovams. Žemaičių seniūno samojis ir Vilniaus vaivados protestas atrėmė Krokuvos vyskupo argumentus, bet negalėjau sustabdyti tokiais atvejais iškylančios emocijų audraus. Pastaroja aplinkybė lietuviams labai kenkė. Lenkų senatoriai siekdami esmės buvo linkę į kompromisus – suteikė nusileisti dėl lietuviams labai svarbiaus išorinės valstybių atribucijus. Jie tikėjusi šias valstybės glaudžiau susijęti, žinodami čia būsent Lenkijos persvarą. Kilus bendrai Lenkų Seimo audrai, racionaliai svarstyti kompromisinių ėjimų nebebuvo galima. Vasario trečią dieną Lenkijos senatas pateikė savo sutarties projektą. Abi valstybės turėjo būti vienas nedalomas kūnas. Valdovas, Liublinė renkamas Lenkijos karalius, kuris karūnuotas Lenkijos karūna, tuo pačiu tampa ir didžiuoju Lietuvos kunigaikščių. Lenkų ir lietuvių teisės patvirtinamos vienu bendru aktu, bet valstybės tarybos ir urėdai valdovui prisiekia atskirai. Sutartys su kitomis šalimis sudaromos bendrai. Kas trejai metai, jei reikės dažniau, renkasi bendri seimai bendriems reikalams. Einamiesiems reikalams numatomi atskiri seimai, bet leidžiama dalyvauti kitos šalies senatoriams. Senatoriai gali atskirai tartis Lenkijoje ir Lietuvoje. Visais kitais atvejais sutinkama su lietuvių formule. Unija neturi kenkti didžiosios Lietuvos kunigaikštijos teisėms, laisvėms, papročiams ir įstatymams, išlieka atskiri Lietuvos urėdai. Lenkijos senato projektas, nors jis skelbė vieną kūną, pripažino valdovą realiu didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, taigi ir Lietuvos valstybingumą – sutiko su atskira Lietuvos administracija, vadinasi, ir su atskira valstybės struktūra.